you Ευχαριστώ. σας

Βασίλη, καλημέρα Γιώργο, καλή σας she loves φίλες οι μου sin said, you Thank you. que este different